آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم Ya İlahel alemin ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola, gazaba uğramış ve sapıtmışların değil, kendilerine nimet verdiklerinin, kendilerini bol bol rızıklandırdıklarının yoluna yönelt ya Rabbi. Sana olan bu inancımızdan bizi şaşırtma Allah'ım. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi makbul eyle, günahlarımızı affeyle, ölenlerimize rahmet eyle.'' Vatanımızı her türlü felaketlerden muhafaza eyle. Milletimizi kazadan, beladan, bütün musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Cumhuriyetimizi payidar eyle. Ya İlahel Alemin. Güzel bayrağımızın gölgesinde okunan ezanlarımızı dindirtme. Camilerimizi Müslümansız bırakma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Evlatlarımızı kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Duamıza amin diyenlerin günahlarını affeyle. Ya Rabbi bizleri iki cihanda aziz eyle. Amin bi hürmeti seyyidil murselin. Kaf yehli iman ervahı için, vatan uğrunda canlarını feda eden şühedanın ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.